บุ๊กทูแปดสิบสามดรีอินตักตักอดีตการสาม verleden t i j รีโทรศัพท์เบลดิฉันโทรศัพท์แล้วแอคเฮดเกเบล ดิฉันได้โทรศัพท์ตลอดเวลาที่ผ่านมา i k was die h e e l t j d op die telefoon ถาม Vra ดิฉันถามแล้ว i k het gevra ดิฉันได้ถามเสมอ Ek vra a l t i j d เล่า vertel ดิฉันเล่าแล้ว ek het vertel ดิฉันได้เล่าเรื่องทั้งหมดแล้ว ek het die hele s t o r ฟ e vertel เรียน leer ดิฉันเรียนแล้ว Ek het geleer ดิฉันเรียนตลอดทั้งค่ำเลย Ek het die hele aand geleer ทำงาน werk ดิฉันทำงานแล้ว Ek het gewerk ดิฉันทำงานทั้งวันเลย Ek het die h e ล e dag g e ิร์ k รับประทานทานเอ็ดดิฉันทานแล้วแอคเฮดเคเอ็ดดิฉันทานอาหารทั้งหมดแล้วแอคเฮดดิเยลมอลไทต์อบเกเอ็ด